Yes, ama. Doğru. New York neydi mi? Сакам јас да ја поздравам оваа вечер и сакам искрено да ви кажам дека ми е многу драго што сме тука заедно, што можеме заедно да бидеме, што можеме да да го славиме Бог, што можеме заедно да се израдуваме, затоа што како што слушнавте, има, имаме, имаме многу повратници помеѓу нас. Тука се Мет и Сара Боеровски, кои што се тука со нас поише години, и, и Драгони што сте, што сте назад, со Сабине заедно. Тука се Джоел и Тифани Тунстровски, они се веќе исто, ма тука наши си се они, и они се вратија и продолжуваме сите заедно назад и продолжуваме сите имаме од Англија, од Бугарија, ја ќе кажам една работа, више нема одење од Македонија, толку е. Кој излезе, излезе, ги затвараме границите и остануваме тука и се дружиме заедно, го славиме Господ заедно. Нема више бегање надвор. Сара и за тебе тоа. Важи знам дека дека сакаш да идеш за понатамошни студии и сето тоа, али али мене ми е драго и посебно ми е кејф кога свириш на, на виолина, така да ќе видиме дали ќе излезеш од Македонија. Тоа, тоа ќе треба да се молиме малце посериозно и да, и да постиме ќе треба изгледа. А, многу ми интересно, кога кога ќе носам ми во, во училиште и ќе оставам и секојаш треба Тоа е како како војна вежба, значи не знам тоа дали дали сте го сте го искусиле сигурно. Значи во, во јас барем кога бев во основна школа немаше такви војни вежби, сега како војна вежба трчаш со децата, не се со сите, па се стискаш у тие врати, па има тие шкафчиња, па прво малце го отвора шкафчето да не падне свет доле, па нели буткаш назад и зима многу време и, и, и многу интересен концепт на образование, тоа то морам да го кажам. Значи многу интересен концепт на образование и, и многу ми интересно кога од тие помали класови ќе видам некое некое детенце пред врата и детенцето пред врата си, си седи и нега го дзирка и као ќе влезе, па ќе се врати назад, па ќе види некој дека, дека, дека, дека проаѓа, па се, се прави дека, дека баш тогаш има една флека доле на, на патосот, па ја, ја чисти и ја обично ќе кажам, еј, дете, влези си внатре, као, нели, имаш, им, ќе ти, ќе ти почне часот. Викам, не се плаши, влези си внатре и обично децата да викаат, не, не, не, не се плашам, само така си седам. Не се плашат, само така си седат. И И, и, и интересна работа е како ние, можеби од од најмала возраст, се соочуваме со наши стравови, се соочуваме со некои наши наши наши ситуации и и, и ова дете незгодно му е да каже дека, дека реално може му е, не знам, му е срам или што иде, да не сака да тропне на врата, не знам. Сите оние може ќе ми се смеат другарчињата, сите оние работи што сме ги преживееле и детето уште стои пред врата и вика, нема, јас само така си така си стојам пред врата. Значи што преш идеш ти школа да, што преш си стојам пред врата у, у школа. И Има, имаме, имаме, имаме моменти во нашиот живот, мислам дека, дека се тоа то чести моменти кога, кога, кога ќе дојде ситуација на, ќе дојде ситуација на страф, ќе се спашиме од нешто. Значи, без разлика што е, може да биде страф од болест, може да биде страф од, од, од некаква неизвестност, од, од иднина, може да биде реално ке нас во Македонија многу често страф од некакви политички ситуации. Нема, нема, гледам некои, не знам, мини војни, конфликти, па не знам, мигранти влегуваат, па излегуваат. И реално човек може да биде човек може да биде во во една ситуација на на страф. Јас сакам денеска заедно заедно во Божјо присуство, затоа што така пееме дека е Бог помеѓу нас и дека е Бог тој кој што нас не зборува, сакам денеска да си да си поставиме неколку можеби основни прашања. Ништо комплицирано, ништо претешко. Секој еден да, да си го постави прашањето, да, те молам постави си го ова прашање. Колку нешта во мојот живот се генерирани од страв? Колку мој колку твои однесување се генерирани од, од, од страв, колку нешта кои што ние правиме во нашиот живот се генерирани од страв и колку нешта кои што ние не ги правиме во нашиот живот, не ги правиме затоа што имаме страв. Тие се неговите прашања. Значи не знам, а, ако дојдов со лаптоп, значи немам некоја нова планета откриено, сам нема да се плашите. А, основни прашања, затоа што мислам дека дека ние како како луѓе многу често одново и одново се соочуваме со такви основни прашања. Значи немаме ние, не знам, проблем во смисол Македонија да, која ќе лансира ракетата која што ќе оди до месечина. Значи немаме такви комплицирани. Имаме многу по овоземски, имаме реално по а, м, по секојдневни нешта и, и стравот е реално присутен. И, за, и мислам дека дека дека добро да го поставиме тоа прашање. Колку стравот ме дефинира и колку стравот тебе те дефинира? Колку дозволуваме стравот Било кој страф, страф од што иде, од, од иднина, страф од, не знам, од јавно мислење, од мислење на наши пријатели, страф од конкуренција, страф од соочување со сами себе, колку нас реално стравот не дефинира. И колку работи ние не ги правиме заради страф и колку работи ние правиме заради страф. Тоа е денешното, денешната тема. Погубни духовни импровизации, овој, овој, овој втор дел – И тука сакам да да останеме, значи во во тоа подрече за да видиме што што Бог има да ни да ни каже во однос на стравот. Затоа што се повеќе и повеќе во ова наше современо општество И не само кај нас, значи тоа е Западна Европа, Северна Северна Америка, луѓето веќе не се не се не се плашат, не знам толку од некакви фрустрации или не знам што, се се, се и а, главните нешта се фобии на, на различни нивоа во во човечкиот живот и не можеме да кажеме дека се тоа може би нереално или какви да се, ама некако стравот е, е, е тоа што генерира многу од денешната економија, ако сакате веќе да да зборуваме и, и на таа тема, стравот е тој кој што кој што нас не обликува на еден или на на, на друг начин. И постојат, постојат два начина на живот. И уште ќе кажам, че значи, не е мое, ова е на еден познат теолог, се вика Јирген Молтман. Јирген Молтман, го слушав, имаш, имаш, има, има некои интересни како се вика клипови кои што, кои што на, на, на кои што зборува на, на релевантни теми, еве што вика Јирген Молтман. Многу многу интересна работа. Вака вика. Стравот стравот е всушност или анксиозност е очекување на терор, дека нешто страшно доаѓа во нашиот живот. Од таму потекнува стравот. Значи, кога ние би перцепираме, кога може би насетуваме, кога би е, гледаме дека дека нешто страшно доаѓа во нашиот живот, значи ние сме исполнети со со страв или со анксиозност или или, или со вознемиреност. Значи стравот и вознемиреността не се јавуваат се разбудив од сабајле, се преплашив. Значи, значи то, то, то, то, то се нереални сценарија. Ама кога во нашиот живот гледаме одредено, одредено нешто кое што доаѓа, и ние реално немаме одговор, и ние знаеме дека, дека тоа нешто ќе ни донесе сериозно пореметување на мирот, на хармонијата кој што го имаме во нашиот живот, тогаш ние живееме во анксиозност или во страв како, како состојба. И од друга страна, ако е ова еден модел на живот, и ако е ова еден начин да се живее денеска, имаме и втор начин на кој што Молтман ни обрнува внимание, а тоа е дека надешта. Надешта, живот исполнат со надеж, надешта е, е, е состојба во која што ние исчекуваме, во која што ние се наоѓаме во едно, во едно очекување на радост, на нешто добро, на нешто што нас ќе не исполни, нешто што нас ке ни, ќе ни предизвика такво едно чувство на, на, на радост. И мислам дека секој ден од нас многу добро знае разликата помеѓу едното и другото, кога сме имале надеж и кога сме биле надежни, значи кога кога сме очекувале дека дека дека нешто ќе ни дојдат во нашиот живот, добри нешта, и од друга страна кога нешто можеби страшно ќе ќе дојде. Сетете се само една ситуација на анксиозност, реална ситуација на анксиозност, кога нас не прават дури можеби понекогаш и е, банална крвна слика, така. Некој рече на лекар крвна слика. Кај нас Мислам дека лекарите, не знам, секој што го повторам, понекогаш 5 години учат, мене ми даваат секојш витамин С супа и крвна слика, значи тоа е тоа. И, и, и таа крвна слика нели не, не е ништо, ама понекогаш кога чекаш крвна слика си викаш, абе да не испадне некоја белја таму, некој параметар нешто да не е у плюс или у минус, нешто да не не и, да, и нешто да не да не почне да сугерира дека дека можеби на здравствен план имаме имаме некој посериозен проблем. И таа анксиозност на болничка чекалница. Значи, луѓе кои што може би чекаат резултати сега седат некаде во, на некакви они клупи ке нас, бели офарбани најчесто, и не знаат што понатаму. Значи, не знаат што точно ги, е, ги очекува. Се сеќавам на повеќе такви ситуации во кои што е, луѓе е, буквално не разговараат едни со други заради тоа што се обземени со тој страв и со со, со, со нешта кои што кои што стравот ги е, ги носи евиден текст кој што се наоѓа во Новиот Завет и кој што, кој што ни зборува за стравот, не ни кажува, еве, сега формула како вие ќе го, ќе, ќе го нели разрешите вашиот страв во вашите животи, ама ама зборува за тоа како стравот мене и тебе може може да не да не деформира, како стравот може мене и тебе да не парализира. Затоа што едно нешто, една карактеристика на стравот е, кога сме ние најисплашени, кога се чувствуваме најбеспомошно, многу често ние можеме да, да, да, да дојдеме во ситуација на, парали, на, на парализираност. И како христијани, може би си, си имал таква ситуација, може би си имал такво чувство едноставно, во кое што е, не можеш да се молиш. Не можеш речи си ни, ни, да, ни, да, ни да разговараш со, со други луѓе толку те обзел стравот, толку имаш страф од, од, од што иде, од, од иднина, неизвестност, значи кој иде твојот страф, да буквално доживуваш една, една животна парализа. И малте некако се чувствуваш како некој, не знам, како некој човек во, во хорор филм кој што е некаде во некој човек си викаш и затвараш очи си викаш леле, секој момент тоа што нај тоа од кој што најповеќе се плашам, тоа ќе ми дојде во во мојот живот. Значи тоа е тоа е тој страф кој што кој што парализира, ама кој што кој што често пати ќе видиме, може всушност да биде симптом на нешто друго. Евангелие според Матеј, 25 глава. Зашто тој ќе од 14 стих до до 30, овој исти текст го имате и во Евангелие според Лука, Лука 19 глава 11 стих и и понатаму. Зашто тој ќе постапи, значи Матеј 25 глава 14 стих. Зашто тој ќе постапи како човекот кој тргнувајќи на пат, ги повика слугите свои и им го предаде свот имот. Да ви дам малце контекст. Значи, предходно тоа што зборува Матеј е всушност едно едно нешто кое што јас верувам дека дека дека треба да биде помеѓу другото двигател за мојот и за твојот христијански живот. А тој е следниот факт. Дека Господ Исус Христос повторно ќе дојде. Дека Господ Исус Христос повторно ќе дојде. Значи, тоа е, тоа е едно нешто, кога ние велиме дека Исус Христос воскреснал и дека Исус Христос се враќа, ние секојаш треба да бидеме подсетени, самите да, да се подсетиме, да, да, да дозволиме Светото писмо нас да не, да не подсети дека, дека тој се враќа и тој се враќа телесно, значи се враќа и ќе можат ќе можат да го видат сите. И, и ова, ова нешто, ова нешто, овој момент на, на повторното Христово доаѓање е момент во кој што Бог ти ги исправи нештата во овој свет. И ке, и ке како што претходни во, во предходната глава, да кажеме, 20, четврта глава и 25 глава, Исус на неколку, низ неколку параграфи, иако немало параграфи во тој оригинален текст, ама низ неколку наши параграфи, ни зборува за тоа дека, дека и како важно што, што ние ќе направиме во моментот на нашето постоење и дека, и дека начинот на кој што ние живееме денес и како има важност и, и ке има репрекусии е, при таквото второ Христово доаѓање. Значи тоа е контекстот. Значи да, да не читаме само нели текст како текст и, и да можеби не разбереме пошироко што што сака да се каже. Тоа е тоа. Исус им вели буквално на неговите ученици, јас одам во Јерусалим и јас ќе бидам убиен во Јерусалим. И, и, и тие него пати се, се обидува да го спречат како добри пријатели, веројатно или не знам, како луѓе што веројатно не разбрале најдобро за, за што станува збор, Исус им вика вака: Јас одам во Јерусалим, ќе умрам за вас и за вашите гревови и на третиот ден ќе воскреснам. Ама тоа мое воскресение немојте да го разберете како крај на оваа цела сторија, на она што Бог го прави за вас и за човештвото, туку ова нешто треба да го разберете како една запирка. Значи, после моето воскресение ќе има период во кој што вие, мојот народ, ќе бидете оние кои што ќе бидете мое тело, црква, како сакате, кажете, и ќе нели ќе носите таа моја мисија која што јас ја носев додека бев жив, но јас но јас повторно ќе дојдам. И дека тоа нема то, тоа него повторно доаѓање и, и можеби, можеби ние кои што сме еве во овие евангелско протестантски цркви, понекош на страна го го оставаме тоа И горе доле мислам дека имаме некој демократски пристап во смисол, е, Исус ќе дојде и ќе има голема забава, и ќе има балони, бели, плави, црвени и сите ќе и ќе има такви елементи, ама во исто време Исус сака да ни каже дека има и сериозност, дека ние ќе имаме одговорност во таквиот контекст. И јас сакам да бидам верен на оно што го кажува Светото писмо, а тоа е дека сите ние ќе ќе еден ден ќе дадеме отчет за нашите животи и за нашите постапки. Зашто тој ќе постапи, вели, се мисли на како се вика, секако дека се мисли на, на, на, на Бог и Исус Христос самиот, зашто тој ќе постапи како човекот, кој тргнувајќи на пат, ги повика слугите своји и им го предаде својот имот. И на едниот му даде пет таланти, на другиот два, на третиот еден, секому според способноста негова. И веднаш замина. Оној што зеде пет таланти, отиде, ги употреби во работа и спечели други пет таланти. И исто така, и оној што зеде два таланти, спечели други два. А оној што доби еден талант, отиде, го закопа во земја и така ги, е, ги сокри парите на својот господар. По долго време дојде господарот на тие слуги и му побара и побара да му поднесат сметка. И кога пристапи оној што беше примил пет таланти, донесе уште други пет и рече, Господи, ти ми предаде пет таланти, ете, сум спечелил уште пет. Господарот му рече, убаво, добар и верен слуго, во малку беше верен, над многу ке те поставам. Споделија радоста со својот господар. Дојде исто така и оној што беше примил два таланти и му рече, господаре, ти ми предаде два таланта. Ете со нив, спечелив е, уште два кратко само талант него објаснив, талант е всушност една платежна мерка, не знам, да кажеме како како денеска примил 300.000 евра. Секој еден талант би, би бил, не знам, 300.000 евра. Господ, господарот му рече, убаво, добар и верен слуго, во малку беше верен, над многу ке те поставам. Сподели ја радоста со својот господар. Пристигна и оној што беше зел еден талант и рече, Господаре, те знаев дека си жесток човек. Жнееш каде што не си сел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов и го сокрив својот талант в земја и ете ги, и ете ти го твоето. А господарот му одговори и му рече, зол и мрзлив слуго, ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум садел, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го приберам своето со добивка. Земете го од него талантот, земете ги тие 300.000 евра и дајте му ги на што има 3 милиони евра. Зашто секому што има, ќе му се даде и преумножи, а оној што нема, ќе му се одземе и она што го има. А лошиот слуга фрлете го во крај на темнина, таму ќе биде плач и крцкање со заби. Е го текстот за денес. Текст кој што а, текст кој што кој што мислам дека не е толку шокантен затоа што е неразбирлив, Мислам дека овој, текст многу многу лесно се разбира. Дури кај на, на, понекогаш ваквите текстови на, на, на мене ми звучат како како некоја македонска народна приказна. Ние имаме такви приказни за за цар или за татко кој што праќа свои деца. Јас сеќам дека сум израснат со, со, со, со такви приказни за тројца браќа и најмалиот секој сите го малтретираат и на крај победува. И не е тоа што е шокантно, не е тоа што е тешко структурата на оваа на оваа историја. А моја сторија нас, не, нас ти кажува и ни укажува на една, на, на една реалност, на неколку реалности кои што јас сакам денеска да ги кажеме заедно како црква, да ги афирмираме затоа што Бог има така преку Исус Христос тука, преку евангелистот Матеј кажано и запишано за нас. И верувам дека дека дека тие тие нешта ни се ни се на нас многу многу важни Зошто? Заради тоа што шокантноста и тензијата и оно што оно што ние го гледаме во во оваа сторија всушност е, е финалето и начинот на кој што на, на кој што Бог ќе бара отчет од нас. И ова о, оваа сторија, значи оваа парабола кој што Исус ја искажува, не е парабола, не е филмче на кој што сме ние навикнати, значи не е хепи енд момент. И дојде третиот и кажа, а јас закопав и <laughs> Господ му кажа, слушај, нема гајле, само ти продолжи да бидеш вака убав и тере ни животот. Значи, немаме таков момент. И мислам дека, дека во тој смисло Библијата е многу пореална, а и ние кои што живееме сваќаме дека многу помалку во животот имаме хепи ендови отколку што имаме некакви вакви замрсени краеви. И станува збор прво и прво за, за едно нешто, за еден господар кој што кој што кој што ќе оди и кој што и кој што и кој што дава одговорност, дава реално една, една посериозна сума на пари на сите овие, посебно е, слуги. На еден пет, на еден два, на, на, на еден од, од тие слуги еден талант, ние, наши, наши перцепции, наше око си викаме зашто овој добил пет, зашто овој добил два. Значи, веднаш ние сакаме да земеме оваа ситуација, ние да бидеме господарот и да, и да ги веројатно прераспределиме талантите, ама, ама тука нас многу, многу господарот не ни објаснува зашто. Фактички почнав, фактографски. Некој добива пет, некој добива два таланта, некој добива еден талант. Точка. И немало некоја голема кавга помеѓу слугите зашто овој доби пет, а ја не добив пет, ја, ја добив два, еве ти ги некем да веќе да видам, не знам, дел од овој имот, не, не сакам да, да, да ти служам, нема такво нешто. Имаме нешто друго. Имаме од тројца слуги имаме двајца слуги кои што многу сериозно го зимаат она што Господарот го вложил во нив. Пет таланти, пет таланти едниот зима, засукува ракави, прави нови пет таланти. Односно, па ајде да преведеме некои други наши <laughs> денешни, денешни валути. Првиот земал милион и пол евра, работел, работел со нив, направише милион и пол плюс. Толку. Не ни кажува најточно како, не ни кажува најточно што и кои биле точно методите, иако ќе се подразберат, се надевам. Вториот земал 600.000, на тие 600.000 работел, работел, работел, ги дуплирал. Имаме, значи, двајца слуги кои што, кои што дуплираат тоа што е вложено во нив. И го имаме овој еден кој што кој што тоа не го прави. И таман, како да кажам, има една, една убава прогресија на, на радост, <laughs> уч, слуги, како сакате да наречете и ученици кои што се кои што се од од, од Бога афирмирани, Одеднаш и го има овој, овој трет кој што вика, знаеш што, ми даде волку, ја ги, ја ги земав, и оние стари кеси од кисело млеко, ги, им ставив ластиче, ги закопав кај баба ми од двор, и тие од таму не мрднаа. И мислам дека понекогаш ние би можеле некој некое толкување, некој наш одговор на би било па добро, знаеш што, барем не му ги изгубил парите. И мислам дека ова исклучително македонски одговор. Барем господарот не бил возијан сиротиот ете земал тоа кесиче од млеко, го со ластиче си го за, го стајал уште едно и уште едно и уште едно, 10 кеси, нели? Пошто многу пари биле. И ги закопал и ние ќе кажеме, барем господарот не беше возиен. И може би со таквиот наш често пати македонски став, ќе бидеме изненадени од разговорот, од она што следи, од она што први прво овој слуга, слуга го, го зборува. Господаре те, те знаев дека си жесток човек, жнееш каде што не си сел и собираш каде што не си веел. Како почна оваа сторија? Господар кој што, пазите, и не мора да дава таланти, не, не мора да дава пари, не мора да дава ништо на, на, на никого, ама сепак доаѓа, дава и вика, знаете што работете, терете работа, продолжете. И ова е многу нефер коментар, кој ќе, кој ќе видиме од, од, од таа перспектива, и, и од една поширока перспектива, моја и твоја перспектива, кога ние а, се жалиме за одредени работи, може би, во нашиот живот, а, а притоа забораваме дека се што сме добиле е добиено од Бога. И понекогаш мислам дека дека се јавуваат ке нас а, или барем ке, ке повеќето некои знаци на, на на автономност во во смисол на а, ние почнуваме да импровизираме, погубно духовно да импровизираме и, и, и да се правиме дека ние всушност и не знаеме која е таа динамика на дар, дарби кои што сме ги добили од Бог, подароци. И тоа не мислам само на таленти во смисол на тоа, не знам, не, музички таленти или таленти за ова, или таленти за ова. Многу повеќе, ако, ако ги отвориме нашите очи, ние имаме примено контексти и дарови од, од нашиот Господ. Многу повеќе. Дарови на, на пријателство. Луѓе кои што, кои, што, кои што дошле, затоа што исто така веруваат во Него, во нашиот живот и ние сме ги добиле и тие луѓе се се едноставно нас ни го обогатуваат животот. Имаме многу е, е, такви слични нешта кои што реално на кои што би, би требало да се да се присетиме. Не, овој човек тера понатаму. Овој слуга вика, знаеш што? Ја те знам тебе. Ти всушност немаш ништо со мене, е, нешто ми остави, ја не знам ништо, знаете што што е тоа, ја тоа го закопав и Ја да го завршиме Моаметов. Тоа е идејата на, на слугата. И очигледно е, тука, тука ни вика во 25 стих, вика, па се уплашив, пошто знам дека ти си страшен, ја толку многу се уплашив, што морав да отидам ке баба ми и да земам да копам и да ги закопам, и еве ти ги сега, малце со земја се, нема да ми замериш, ама ти ги враќам истите назад. И овој страф, Во некои други сценарија, значи да не се лажеме, имаме многу сценарија во кои што учениците биле реално исплашени и учениците реално е, искусувале страв, да кажеме, тоа е моментот кога Исус Христос е, воскреснува и тие се во таа горна соба, не се најсигурни што, што, што ќе ги чека. Тоа е реална емоција на страв, значи ние не сме не можеме тоа да им го одземеме како како како на луѓе, а ова е нешто друго. Ова е ова е духовна импровизација. Ова е нешто кое што не кореспондира е, со тој господар за кој што нас ни зборува Библијата. Многу се исплашив од тебе, те знам дека си жесток, те знам дека дека ти одеднаш само буквално или или парафразирано, ти ќе дојдеш од, од, од, од небо буквално и, и, и, ќе ми, и ќе ми побараш камата, во, во ни едно време ја за тоа само ги закопав и ги, и ги, и ги согрев. И ова, е, ова што го прави слугата е тотално нефер. Тоа е тотално нефер према, према господарот, кој што на почеток им вика, јас одам во далечна земја, значи, тој, тој е символ на, на, на, на Христовото вознесение, и ги ви давам таленти, ги ви давам на сите вас таленти. И ова не укажувам како некоја детска приказка за црквата има таленти, ајде да ги користиме таленти, туку нешто што е многу сериозно. Дека Бог на луѓето и на оние кои што се дел од црквата им дал таленти и дарби, реални таленти, таленти и дарби. И денеска, ако ти ми кажеш, ја немам ниеден талент и немам ниедна дарба, значи грешиш. Грешиш. И ако ми кажеш дека Господ беше многу суров кон мене, другите имаат нешто може би повеќе или или помалце, или или што иде, ти, ти ти кога кога кога јас и ти ќе го, употребиме тој а, таа придавка суров за Бог, ние едноставно излегуваме од од оно што значи библиска објава за тоа кој е кој е реално Бог. Ние излегуваме надвор од сведоштото на црквата дека Бог е голем и добар и милостив и полн со љубов. И еве го сега слугата, како тоа мало детенце пред училница, не сака да да дојде господарот, се плаши и не често пати викаме не се плаши, не се плаши, ама знаете што? Ова е плашење заради тоа што некој имал прилика и имал време и имал реален, реална можност да направи нешто од својот живот, од оно што Бог му го дал и останал на на својата на маргините останал. А господарот му одговори, му рече зол и мрзелив слуга. Зол е затоа што го искривува. Го искривува реалното, реално кој е Бог. Самиот си го погазува он, он, оно што Бог и за него го има направено и му вика мрзлив. Ти си мрзлив. И знаете што? Многу често, многу често, нашата мрзливост и стравот идат, идат, идат рака под рака. Не мислам дека не имаме лекции од, од основно школа до, до средно и ги знаеме ние и без домашна, неам лектира, значи тие стравови. Не доште тек онака имаме ние не знам некаква задача и јас јас се плашам од таа. Знаете од кој писмени јас највеќе се плашев? Од тие за кои што не бев спремен. Значи тоа не е некој метафизички страв во смисол денешка се исплашив од од од, од, од, наставничката. Таму каде што ми одеше добро со тие наставници и, и, ке тие предмети, ке, нема нема таков проблем. Ама кога кога не бев спремен, страв. И еве го овој слуга, мрзлив. И тоа му го вика господарот, золи мрзлив слуга, ништо не направи. И јас сакам оваа вечер, ни да се подсетиме. Ако ако веруваш во Господ, ако ако веруваш дека Исус Христос платил за твоите гревови, И ако веруваш дека ти дал дарби, и ако веруваш дека дека едноставно тој по, по, по природата на, на својот карактер е Бог кој што дава, не Бог кој што зима. Евангелие според Јован, морам морам да го да го да го спомнам. Кога Исус се разбеснува во храмот. Знаете што беше причината зашто беше Исус бесен во храмот? Зато што имаше таму луѓе околу храмот кои што беа бизнисмени и кои што беа зимачи, сака да сака да земат во името на на Господ. И Исус вика, знаете што? Вие со ова што го правите, правите тотално погрешна слика за мојот небесен татко, кој што ја дават, давател. Оној кој што сака да ти даде, и да ти даде, и да ти даде. Многу рано во мојот христијански живот бев предизвикан. Ја ќе те предизвикам тебе исто така. Обиди се да дадеш повеќе од Господ. Обиди се да дадеш повеќе од Бог. Таман си викаш, Боже, е сега си ми должен, Доаѓа Бог со една нова рунда на милост, со една нова рунда на, на, на, на, на, на, на таленти, на можности и си викаш, Боже, знаеш што? Ова ми се допаѓа. Значи, тоа е тој однос, тоа е тоа зеништо на кое што нас е, Бог не, Бог не повикува. И не знам, може би, може би нас Бог тука ни, ни делува како, како многу суров, Ама, ама Бог работите, Бог нештата кои што ти ги дал во твојот живот, можностите кои што ти ги дал, талентите кои што ти ги дал, не ти ги дал за джабе. Ти ги дал со цел. И не ти ги дал за тебе, и не ги дал за мене. Ги дал за преку тие наши нешта, преку тие дарби, преку тие таленти, ние да можеме да бидеме негова продолжена рака на оваа земја. Црквата престанува да биде црква кога кога кога ќе почне да биде е, е, кога ќе кога ќе почне да биде е, институција која, која, што, која што се занимава со се, освен со рефлектирањето на ваквиот Божи карактер во, во, во животите на луѓето. Страв. Стравови. Понекогаш, понекогаш ние, ние, ние не, не управуваме добро со што нас Бог не го има дадено, заради тоа што се плашиме од некаква конкуренција. И си викам, ја може да ќе направам нешто, ама има, има сигурно луѓе кои што ќе направат многу подобри работи во ова поле од мене. Апостолите беа први кој што кој што кој што кажа Исус се ги гледаш овие изгонуваат нешто демони и силуваат во, во твојме забрани им, зашто изгледа подобро го прават ова од нас, да не ни го земат лебот апостолски, да не случајно некој друг заврши на фреските во, во црквите, наместо нас. Страв од јавно мислење. Кога ние ќе се ставиме у центарот на, не знам, на наше постоење, кога, кога ние мислиме дека сме само, дека се се врти околу нас, тогаш, како христијани, имаме проблем со јавно мислење. Под јавно не мислам само на не знам на медиуми, туку туку и на наши кругови, на пријателства, на е, контексти на кои што ние е, припадјаме. Затоа ден да доаѓа ноќе и се плаши. И ноќе <laughs> Да, не знам, на полноќ, пошто, пошто со Исус да разговара многу важни теми. И веројатно дека разговара само гледа лево и десно, да не случайно, некој го види дека дека дека тој е заедно со Исус. Јавното мислење може да те да те парализира комплетно. Седо дека јас и ти, што ме добро, седо дека јас и ти првенствено живееме обкружени само со луѓе, значи луѓе кои што ни се можеби роднини или пријатели или, или кои да се. И, и кога тие ни се нашиот главен суд за нашиот живот. И Бог е некаде таму, у некој ќошенце. Ние ќе имаме проблеми со нашиот христијански живот. Не за джабе Павле, не за джабе Евангелијата. Павле, особено и на неколку мест, ни вика, живете во, во, во присуство Божие. Тоа не е само она молитва во која што ние, не знам, дигаме раце или, или, или не знам, пееме, убаво како, како што пееме. Тоа е оној момент во кој што ние разбираме дека во секоја ситуација, ние прво живееме пред Бог и за Негово одобрување на нашите животи, а секундарно на тоа што го прави на, на секундарно за, за одобрување на, на луѓето кои што се кои што се околу нас. Значи да не се разбереме погрешно, не сме ни некоја нека чудна секта сега, нас не ни интересира никој во во нашиот живот, ама примарно, примарно. Кој е твојот репер примарно? Кој е твојот репер примарно? Чив збор ти е важен, чиво одобрување ти е важно. Кога правиш нешто. Но нешто што ти ги сметаш дека се многу важни, дека се можеби трендсетери, но нешто главен у друштво, на оној кој што може би има поише пари од тебе, или реално Бог, или реално Бог, кој што доаѓа повторно. Страф од нови можности. Понекогаш, ние сме, како што знаеме да кажеме, на пола пат. Се јавуваат некои нови можности и знаеме дека Бог не повикува да зачекориме во тие нови можности, ама ние тука, на пола пат. Тргни застани, што вика нашиот народ. Еден чекор напред, па ајде, врати се назад, да не е случајно. И дајте што ќе ви кажам едно нешто. Нашиот народ, македонскиот народ, има проблем со, со нови можности. Премногу долго сме биле робови. Премногу долго не убедувале дека не не бива, дека не можеме ништо сами, дека сме инфантилни како народ, дека еве што сте ви. Значи премногу со векови, со години, со декади сме ги слушале тие нешта. Оно што е страшно е следново, што заради, заради долготрајността на тој процес, ние тоа сме го попримиле како менталитет. Не за нови можности. И, и многу често првото, првото училиште за, за, за кој, кој што нас ке не откаже од преземање на, на храбри чекори, на визионерски чекори, на, на водствени чекори кои што ќе направат добро за една црква, за еден, за еден град, за, една, за едно семејство, е всушност семејствата, нашите нај, на, на, на, најблиски, многу често. Ајде бе, ти ки сега, ке, не знам. Мали деца. Морам да ви го кажам ова. Пред некој ден бев со, мо, со мои пријатели. Таткото дошол да игра кошарка, девојчето 10 годишно паднало. Таткото држи 15 минути лекција. Како можело да биде толку глупа и кошарката му е расипала и не знам она што уопште оди, значи на крај крајава, за, зашто излегла од дома. Треба да седи дома и требала та та та та. 15 минути девојчето плаче се брише. Таткото, не, не, не, не рачунете на мене за кошарка, јас си морав да му кажам. Викам, ти викам, дали, дали сваке шо му правиш на ова дете? Викам. И после тоа дете нема да има нема да има само доверба, тоа дете нема не, не, не, нема да биде радосно за нови можности. Да зашто? зашто ќе се плаши дека, дека, ќе падне. Новите можности да секогаш доаѓаат со раскрварени колена. Се паѓа и се станува, се паѓа и се станува, се паѓа за да се продолжи напред. И седете, ќутете, трајте. Мотото на македонскиот народ седете, ќутете и трајте. И ќе дојде нова можност и, и, и понекогаш на некој подлабоко ниво нас, на, нас ни доаѓа, ни, ни доаѓа тие, тие упадства. Седи, ќути и трај. И додека светот реално оди напред, додека една Естонија, која што е по, по, по број на жители слична како, како нас, дала придонес за човештвото, го измислила Skype, кој што е верувам дека 90 и кусор посто тука го, го користите, ние измисливме 92 година првата македонска паштета. Па бар не, ставе не го ставе на рекламата, ме разбираш. Па што не е пронедок. Тој е пронедок многу одамна. И не е грандиозен како што веројатно ти си мислиш. Тоа се тие моменти. После тоа доаѓаме во, во училиште. Сега се, се најде маце, маце по, како да кажам лабави наставнициве. Порано беше со вредење цело време, така? Со заканување. Што е што ме гледаш? Седи дрво на дрво, тоа беше од тие старите екс, екскомунистички, седи дрво на дрво, демек ти си дрво, па седи седи на дрво. Имаше зооморфни описи од типот на вол, мајмун, значи имаше еден куп нешта со кои што магаре, значи имаше поише такви моменти во кои што дури и кога, знаете што, имате сигурен сум во вашиот живот, во вашиот клас, момент во кој што некој дете сака нешто да напра... да каже, можеби да го надополни професорот, професорот ни на сон нема тоа да, то, то да му го дозволи. Седи, седи, седи, седи, седи, седи, чути и трај. Седи, чути и трај нови можности. Затоа може би нас не збунува оригинално, ама мислам дека дека реално нема зашто да бидеме збунети. <laughs> Исус доаѓа во Јованово евангелие пета глава. Јован пета глава. И таму вика има еден човек кој што 30 кусур години лежи парализиран покрај базен. И лежи, лежи и, и, и доаѓа Исус до него и му постави едно многу чудно прашање. Сакаш ли да бидеш здрав? И ја кога сум ги читал тие текстови, и можеби прв, втор, трет па си викам, добро, Исусе, дали имал се срамота, незгодно да, да постоиш вакво прашање. Човеков таму се мачи, покрај некој базен, му треба исцеление, и се ти, болен го прашуваш, лек дали сакаш. Мислам, тоа е искрено, на прв момент, јас сум искрен со овие библиски текстови. Ја, ја не ги читам со тоа, Исус му рече, сакаш да дуриш? Алелуја, Господе, слава ти, Господи. Значи, јас сакам да да, да, да, јас сакам да, да застанам пред Исус, јас сакам, јас сакам мојот нос да го пикнам у тој муабет да кажам, Исусе, за, зашто така му се обрекаш на овој човек? 30 кусур години лежи тука покрај овој базен и за ти го прашуваш дали он треба да дали сакаш да бидеш исцелен. Па кој тоа прашање? И после <laughs> кога го читаш текстот кој ќе видиш како овој парализиран му дава одговор на Исус на тоа прашање, сваќаме дека Исус како што вика Библијата, ги знаеше човековите срца. 30 кусор години залежан. Оправдано, парализиран. Ама тоа му дава една, една зона на комфор. Некој ќе му донесе симит, некој ќе му донесе бурек, некој ќе му донесе супа, некој ова, некој оноа. Нема потреба да работи. И одеднаш, од многу моабети, он се, он, он се сочува со нешто што, што Бог го дава, јас се надам дека наске ни го даде, секојаш и, и, и, секојдневно. Нова можност, неочекувана можност. Сакаш ти сега и на ова место ти да бидеш исцелен ама ја знаеш немам кој да ме фрли мене у базенот. Овие базени, значи не се како Галилеја, не може, да- значи почнуваме со образложение, со базенологија, како тоа не не, не, не знаеш што. А, а, а, сакаш и да <laughs> стани земја својата То, не не само наметка, него таа тој кревет постелина или как што и да на, на што и да седеле у, и, и лежеле у тоа време и почни нов живот и почни нов живот. И овој се плаши зашто се вика, знаеш што, тој све, ја ќе оздравам и се, ќе треба да се фатам за работа. Ќе треба, да ќе треба да се смени животот, така. Не може више, абе, гевречето ми го донесува за мене, зашто јас сум, нели, тазе исцелен, па сега, нели, уште, уште колку ми трае мене тоа, плавите картони за, нели, уште колку време можам да се шлепам на една ваква ситуација. Нова можност нас те вади од тие зони на комфорт и не поставува некои нови платформи, не отвара нови видици и ни, го, и, и, и ни отвара можност да ни страф, ни а, а, страф од губење на тој комфорт, од, од таа сигурност, од, од тие некои рутини на живот кои што ги имаме, да влеземе во нешто сосема ново. Јас сакам и тоа прашање да го поставам оваа вечер. Ние, како црква, и ти, како индивидуа. Не само да се криеме ние, ние, ние, него ти, секој од вас посебно. Кои се тие нови можности кои што Бог ти ги Бог ти ги дава? Што е тоа што Бог ти го отвара пред тебе, за кој што можеби не си сонувал или не си сонувал можеби до пред некој, нешто што се назира во еднината, за кој што дури се плашиш и да сонуваш. Кои се тие дарби реални, кои се тие таленти што Бог ти ги дава? Кои се тие контексти на влијание, кои се тие мрежи во кои што ти имаш реално влијание и, и луѓето сакаат да да да, да, да слушаат од тебе, а ти едноставно застануваш и се враќаш и викаш знаеш што кога би имала или е ја да бев само со пари и јас од тоа семејство да дојдев и јас во толкава куќа да и јас и јас и јас и јас. Кога ние како црква ќе престанеме со нашите изговори? Кога јас ќе престанам со моите изговори? Кога сите ние заедно ќе престанеме со нашите изговори? и ќе влеземе во една, во една нова динамика на верата. Во едно, во едно секојдневно, <laughs> читам <laughs> дела апостолски, не можам да не кажам дневен живот со Господ. И знаете што, дела апостолски се чита и се голта затоа што Бог е со нив и ти и они се со Бог. И понекогаш ние се поставаме прашање, да се поставаме прашање дали е Бог со мене, а, а забораваме дека треба да, да, да се прашаме дали сме ние со Бог, значи за да има такво таква една соработка. Е токму на таква соработка сакам во името Божјо сите да да ве повикам, да повикам оваа црква. Имаш имаш нешта, имаш дарби, имаш таленти. Имаш влијание, имаш нови можности, имаш стари можности кои што си ги затрупал или затрупала заради тоа што ти било страв, заради тоа што можеби си бил мрзлив за некои работи. И Бог сака тие стари, стари извори да ги, да ги отрупа и да почне таму вода. Вода да извира. И таму кај што има вода, има и живот. И не случайно Светиот Дух, животодавен, е секогаш или, или често пати поврзан со, со сликата на, на вода која што извира и која што носи живот, дури носи живот и во пустина. Првиот псалм вика, се е катастрофа, се е суво, а тие што се во Бога раѓаат плод и во такви места. И ја верувам дека денеска Бог сака тоа да ни го порача. Ако ми кажеш, неам талент, неам, немам влијание, неам, немам ништо, сакам да те повикам на нешто, разбуди се. Ова на кое што Исус нас не повикува во, во оваа парабола, бара духовна будност. Бара жив однос со Бог, бара молитва. Не молитва само, е, знам дека треба да се молиме, или Господе, фала ти за макароните оваа вечер, амин. Туку зборувам за оној однос кој што се надам дека сите ние во нашите животи барем еднаш го имаме искусено. Длабок, молитвен, љубовен однос со Бог, во кој што ние примаме од Бог и го чувствуваме и не ни треба некој да ни објаснува дали Бог постои или дали, или да, дали Бог не постои. Молитва. Свето писмо, Библија, Може би се прашуваш, ама јас не знам мојата Божјата волја за мојот живот, не знам кои се тие нови можности, не знам што Бог сака од мене. Прво што ќе ти поставам како прашање реално, дали дали ова, о, о, дали дали Библијата, не ова, ова си е моја Библија. Значи ова не ја давам, него дали Библијата дали тој Божји збор е реално така земен од твоја страна, како Божји збор. Дека Бог ти зборува. Дека Бог ти зборува. Знаете што што што, што имам заклучено? во моменти кога сум викал Боже, о, о, оваа книга е напишана за мене, дури што ќе ќе звучи, дека дека во тие моменти најповеќе сум сум бил спремен да да примам и понатаму тоа да го реализирам со Божја помош и милост во во мојот живот. И затоа оваа богослужба нека биде богослужба на едно на едно, на едно такво преиспитување. Дали ќе дозволиш мрзливост? Дали ќе дозволиш заради стравот и, некој, и, и, и искривување на, на некои твои слики за Бог, дали ќе дозволиш да испуштиш една, една страшна шанса? Дали ќе дозволиме како црква да испуштиме една страшна, една, една неверојатна шанса? А тоа е следново, да бидеме Божи соработници. Да соработуваме со Бога. И Бог секој еден од вас по име и по презиме ве знае. Не знае сите кои што се кои што, кои што сме овде оваа вечер и сака да бидеме негови соработници. И наместо да влеземе во некакви духовни погубни духовни импровизации. Бог ми го сврте грбот. Јас, о, не знам, значи милион, поготово македонски духовни погубни импровизации. Да влеземе во оно што се нови можности. Во соработка Божја и во и во давање на на сето оно што тој веќе не го има дадено, во умножување според негова волја. За еден ден да, да застанем пред него и да му кажеме Боже, знаеш што? Тоа што го имав, тоа што ти ми го даде, еве што направив наместо да влегуваме во ти не сееш, ти знаеш што не си снеа, сел и, и, и ти си жесток, и ти си страшен, и ти си, и ти си опасен. Знаете што? Секој ден, ако сме будни, ќе видиме една работа. Во овој град, во овој град, во Скопје, има, има многу работа. И има многу нешта кај што, кај што, кај што Бог мене и тебе не повикува на соработка. Прашање е само тоа дали ние, дали ти ќе се отповикаш на таквата соработка и дали оно што ти е дадено како дари милост Божја ќе го употребиш за негова слава и ќе го вградиш во вечноста која што сите нас не, нас не очекува. Јас сакам да завршиме со молитва. Сакам да се да се да се помолам за секој еден овде, за сите нас да се да се помолам, сите кои што имате можеби нови можности, и не сте сигурни да, како со тие нови можности. И сите кои што, кои што имате, кои што сте имале стари можности и сте, ги затрупале со, со, со земја, си викаш, знаеш што, бар тоа што е Божје, ќе му го вратам на Господ. И за сите оние кои што може би имате премногу голем страф, односно поголем страф од луѓето околу вас, отколку од Бог кој што е над вас. И, и, и да се помолам, сакам за сите нас, сите ве да молам да ме подржите во, во таа молитва, за да побараме милост Божја, И оваа црква заедно со други цркви, верни цркви на, на Бога, значи ние не сме, не сме единствените во овој град и фала Богу што не сме, да, да ги направиме оние нешта кои што Бог сака да ги направиме во Негово име. Господе, фала Ти, фала Ти за оваа парабола, која што почнува лесно и наивно, како, како приказ на Боже, ама, ама преку таа Ти нас ти комуницираш нешто суштински. Дека ни даваш многу и дека очекуваш многу од нас, Господе дека ти имаш верба во нас, дека ти знаеш дека ние можеме, како твои соработници да направиме големи нешта, Господе. И Боже, те молам, исклучи на нас самите од, од градење на, на, на, на малечки животи кои што, кои што се кои што се неповрзани со тебе и со, и со твоето царство и со твоите планови за овој свет, за овој град Боже, за, за, за нашата општина, за нашето мало, Господе, населба. И, и помогни ни, Боже, да бидеме будни, Помогни како, како поединци христијани и христијанки да можеме да, да согледаме што си ни дал и те молиме Господе да, да ни помогнеш, зашто сме ние стварно слаби и грешни, да ни помогнеш во силата на Твојот Дух Свети. Преку Духот Свети Боже, да ни помогнеш тоа да го дадеме во овој град. Во секој еден контекст во кој што ти нас снимаш повикано. Затоа што Господе знаеме едно нешто, дека искрено а се што само е вложено во твоето царство Господе на еден или на друг начин Господе, има има трајна вредност Господе. И те молиме простини за наши мрзливости, те молиме за сите оние моменти во кои што дозволуваме страв да не парализира, луѓе да не парализира, да не да не застрашат Господе, да не да не омаловажат, да, да не ги да не ги уништат нашите соништа. Ние Боже, тоа што ти си го дал, во нашите животи, сега ти го принесуваме на тебе. И бараме да го ишистиш и да го осветиш и да го употребиш за твоја слава. Ова го молиме Господе. Како црква и сакаме твој Дух Свети да не води и да ни помогне во исполнувањето на оваа твоја волја, Господе. Во името на Исус Христос, кој што изрече оваа парабола, ние ти благодариме.